Kull min isegwi il-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopedici, anke jekk mhux b'mod regolari, ma tal-anqas aktar minn darba, id-dara forsi wkoll illi f'din il-parti tal-programm illi normalment effettivament insejħula it-tieni parti tal-programm, jiena nimraħ fil-Wikipedija bil-Malti, xi drabi billi mmur fil-Wikipedia b'lingwa oħra, u immur interra lil hawn u lil in f'bnadi varji ta' madwar id-dinja xi drabi immisma suġġetti mhux daqstant ordinarji u drabi oħra anka nibqa' f'Malta biex nara l-affarijiet kif inhuma irrappreżentati. Fl-ewwel parti tal-programm li fih qiegħda tixxandar din it-tieni parti tal-vjaġġ enċiklopediku Tiegħi tkellimna dwar l-attivitajiet li kella il-Wikimedia Community Malta l-għaqda volontarja illi taħdem favur eh, tkattir tal-Wikipedia f'Malta dwar Malta u bil-Malti biex naraw x'kienu dawn matul din is-sena ta' l-2021 illi issa wasalna anka lejtmim ta' tielet xahar tagħha. U xtaqt illi allura immur għal dak illi kien l-ewwel artiklu illi kelli anka l-opportunità illi naħdem fuq it-traduzzjoni tiegħu jiena stess għal Wikipedija bil-Malti. Dana għan namlu minn armatni għattilkom xini għal-paġna fil-verita huwa inqas importanti. Dana għan namlu imma eh, għal-raġuni sempliċi illi irrit anka nenfasizza l-fant illi f'din is-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopedici Għalkemm iltqajna ma' ħafna Wikipedisti u anka ma' nies li huma eh, relatati ma' l-enċiklopedija online li hija l-Wikipedia minn arma, forsi neċessarjament huma Wikipedisti huma stess, imma xtaqt li jiena nuri anka kemm huwa faċli li wieħed isir Wikipedist, ġifieri xi ħadd li jikkontribwixxi direttament b'xi mod jew ieħor għal tkabbir u għat-titjib tal-Wikipedija bil-Malti. U dan jien għamiltu billi eh, għażilt artiklu dwar il-belt Taljana ta' Venezia. Venezia huwa suġġett għal-qalbi fis-sens li din hija waħda minn dawk il-bliet Taljani li nisimgħu ħafna dwarhom hija kalamita għal turizmu apparti kollox fi żminijiet regolari ngħidwa kif inhi u naturalment mhux f'dawn ix-xhur issa iktar minn sena ta' l-imxija eh, sintendi imma Venezja hija waħda minn dawk l-bliet li jien qatt ma għadni rnexxi l-inżur Eh, f'ħajti personalment qatt ma mort fiżikament f'din il-belt ta' Venezia. U allura għad, eh, la ma nistax immur hemm fiżikament tal-anqas għalissa, immur inżura permezz tal-Wikipedia billi nittraduċi għal Malti l-artiklu illi jeżisti f'lingwi oħra biex jidher ukoll tal-anqas verżjoni tiegħu issa fil-Wikipedija bil-Malti. L-artiklu dwar Venezia insibuh f'kważi 160 edizzjoni tal-Wikipedia, ġifiri lingwi oħra illi ivarjaw sew minn dawk eh, li huma lingwi Ewropej li tistenna, imma anke wkoll eh, lingwi oħra eh, Azjatiċi eh, u lingwi minn madwar id-dinja inkluż lingwi anke mill-Afrika u diversi dialetti minn madwar id-dinja. U interessanti illi mhux bit-Taljan jew bl-Ingliż, jew kella forsi bl-Ispanjol jew bil-Franċiż, din l-artiklu, dan l-artiklu dwar Venezja eh, mhuwiex fl-aqwa tiegħu ħlif bil-lingwa li hija il-Ġermaniż. Ġifieri min jixtieq eh, l-aħjar artiklu dwar Venezja eh, fil-Wikipedia dan isibu fil-verżjoni bil-Ġermaniż. Jiena naturalment minix se naqralkom silta mill-verżjoni tal-artiklu dwar Venezia bil-Ġermanis għal dawk minnkom illi jew eh, taf bil-Ġermanis jew nkella jinteressakom il-Ġermanis bħala lingwa, inħeġġixkom illi tmorru tfittxu eh, propju dwar eh, Venedig kif isibuh propju bil-Ġermanis eh, Venezia. Eh, u allura hawnhekk ikun interessanti li naraw ikun xemmin imur ifittex dan l-artiklu fuq il-verżjoni Ġermaniża tal-Wikipedia. Fil-verżjoni bil-Malti, ġifiri fuq il-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, eh, insibu illi hemm miktub dan illi se naqra l-komissa, minix se naqra l-artiklu kollu għal fatt illi għal-kem mhuwiex artiklu sħiħ, Huwa artiklu pjuttost twil, imma se naqralkom xi biċċiet minnu eh, anke biex dak li jkun jieħu anka toma eh, jekk dik hija l-kelma jew kella impressjoni naħseb hija eh, kelma aktar adattata ta' dak illi hemm fuq il-Wikipedija, li hija l-Wikipedia bil-Malti, dwar din il-belt ta' Venezia, illi kif għattilkom jiena zilta għas-sempliċi raġuni illi qatt ma żorta fiżikament fajti u xtaqt illi nżura waqt dawn ix-xhur tal-imxija b'xi mod jew ieħor u tal-anqas li nagħmel hekk permezz ta' dan l-eżerċizzju bil-Wikipedija bil-Malti. L-artiklu dwar Venezja fil-Wikipedija, l-Enċiklopedija Hilsa li nsibu online, fih dan il-klim. Venezja Hija belt fil-Grigal tal-Italja u l-kapitali tar-reġjun tal-Veneto. Din il-belt hija mifruxa fuq grupp ta' 118 eh, il-gżira żgħira li huma separati b'kanali u marbuta b'aktar minn 400 pont. Il-gżejjer jinsabu fil-laguna Venezjana. Bajja baxxa, maluqa, illi tinsab bejn il-bokki ta' xmajjar Po u Pjave, preċiżament bejn ix-xmajjar Brenta u Sile. Fl-2008 kien hemm 260,897 persuna joqogħdu fil-Komune di Venezia kif hija msejħa, illi minnhom madwar 55,000 jgħixu fil-belt storika ta' Venezia illi tisseħ ukoll iċ-ċentro storiku. Flimkien ma' Padova u Treviso, il-belt hija inkluża fiż-żona metropolitana ta' Padova, Treviso, Venezja, magħrufa wkoll bħala Patreve, illi hija statistikament ikkunsidrata bħala żona metropolitana b'popolazzjoni totali ta' 2.6 miljuni. L-isem huwa derivat minn nies Veneti tal-qedem li abitaw fir-reġjun sa mill-10 seklu qabel Kristu. Il-belt kienet storikament kapitali ta' dik li kienet ir-Repubblika ta' Venezja għal millenju sħiħu anka aktar minn hekk, eh, preċiżament bejn il-sena 697 u s-sena 1797. Ir-Repubblika ta' Venezja kienet qawwa finanzjarja u marittima kbira matul il-Medju Evu u r-Rinaxximent, u ż-żona tal-waqfien għall-kruċjati u l-Battalja ta' Lepanto, kif ukoll ċentru importanti ta' kummerċ, speċjalment il-ħarir, qamħ u ħwawar, kif ukoll tal-arti mis-seklu 13 sal-aħħar tas-seklu 17. Il-belt stat ta' Venezja jem jusa bħala l-ewwel ċentru finanzjarju internazzjonali li tfaċċa fis-seklu 9 u laħaq l-akbar prominenza tiegħu fis-seklu 14. Dan għamel lil Venezja belt sinjura matul il-parti l-kbira tal-istorja tagħha. Wara l-gwerer Napoljoniċi u l-Kungress ta' Vienna, Ir-Repubblika ġiet annessa mal-Imperu Awstrijak. Dan allura hawnhekk qegħdin nitkellmu dwejn tmiem il-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. U hija baqgħet hekk sakemm saret parti minn Renju tal-Italja fl-1866 wara referendum illi sar bħala riżultat tat-Tielet Gwerra tal-Indipendenza Taljana. Matul is-snin, Venezja kienet magħrufa bħala la Dominante, la Serenissima, Reġina tal-Adriatiku, Belt tal-Ilma, Belt tal-Maskri, Belt tal-Pontijiet, Belt f'wiċċ l-Ilma u anke Belt tal-Kanali. Il-laguna u parti mill-belt huma elenkati bħala sit ta' wirt dinji tal-UNESCO. Partijiet minn Venezja huma magħrufa għas buħija tas-settings tagħhom, l-arkitettura tagħhom u l-arti. Venezja hija magħrufa għal diversi movimenti artistiċi importanti speċjalment matur il-perjodu tar-Rinexximent, u kellha rwol importanti fl-istorja tal-mużika sinfonika u operistika hija fil-fatt wara kollox il-post fejn twieled Antonio Vivaldi. Ħanijaf ftit hawn eh, biex nagħmel anke żewġ kummenti. Eh, l-ewwel kumment naturalment huwa li jintbaħtu hawnhekk li hemm rabta allura ma' anke suġġetti oħra li tkellimna dwarhom f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, mod partikolari rabta ma' siti ta' wirdinji tal-UNESCO li tkellimna dwarhom jidher li jekk mhux fit-tnejn anke fit-tliet programmi Din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Il-punt li ieħor huwa li naturalment dan l-artiklu ikompli u huwa eh, pjuttost kif għad anke twil eh, billi anke jiġi biex iħares eh, lejn l-etimoloġija tal-kelma Venezja u kif allura żviluppa dan l-isem, kif ukoll xi ftit lejn il-ġeografija tagħha, b'mod partikolari il-kwistjoni tal-arar illi hemm eh, Venezja. Venezja hija magħrufa għal dan il-fenomenu tal-arar eh, u raġuni sempliċi hija illi l-bażi tagħha qiegħda taħt il-livell tal-Baħar Adriatiku. I l-aħħar parti illi se naqralkom hija propju eh, l-aħħar paragrafu illi hemm eh, f'din l-introduzzjoni pjuttost twila illi rajtilkom biċċa kbira minna biex ma ngħidux rajtilkom eh, kollha hawnhekk u anke tajjeb allura eh, naħseb illi nużawha din bħala isa iċ-ċirasa fuq il-kejk illi biha qegħdin inżejnu dan l-artiklu dwar il-belt ta' Venezia. Għalkemm il-belt qed tiffaċċja xi sfidi, inkluż numru eċċessiv ta' turisti, dan naturalment eh, fi żminijiet regolari, u problemi kawżati mit-tniġġis, il-quċċati tal-marea u l-vapuri tal-kruċieri illi ibaħru viċin wis tal-bini huma inklużi wkoll fost dawn l-isfidi. Venezja xorta waħda però tibqa' destinazzjoni turistika popolari ħafna, ċentru kulturali ewlieni u ġiet ikklassifikata kemm il-darba l-isbaħ belt fid-dinja. Hawnhekk hawn anke żewġ referenzi għal artikli illi fihom hija propju diskritta b'dan il-mod. Eh, wieħed minnhom huwa top eh, most beautiful city, the top 10 most beautiful cities in the world eh, li huwa minn programm tal-televizjoni Ewropew u ieħor huwa minn website li jisma' World Chacha Eh, illi fiha hemm ukoll mill-ġdid it-top 10 most beautiful cities in the world u dana bin ftit biss tal-snin ilu. U eh, din il-parti li qed naqralkom it-tem eh, anka b'din il-dikjarazzjoni hawnhekk li ġiet deskritta mit-Times Online, hawnhekk qed nitkellmu dwar it-Times ta' Londra, bħala waħda mill-ikbar bliet romantiċi tal-Ewropa. Kif ukoll minn New York Times bħala bla dubju, u din hija kwotazzjoni, L-isbaħ belt mibnija mill-bniedem. U mill-isbaħ belt mibnija bil-bniedem aħna naħseb li hekk nistgħu nħallu l-affarijiet hemmhekk. Dawn il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna qegħdin jiġu fit-tmiemhom Tal-anqas għalissa dawna jistgħu jkomplu anka li lin minn dawn ix-xandiriet wara kollox u naħseb illi Venezja wara kollox huwa post sabiħ fejn inħallu l-affarijiet tal-anqas għalissa.